خب النهي 141 هو فی اللغه المنع نهی در لغه یک برگشی نهی در لغت به معنای منع هست به معنای چی هست و فی الاصطلاح معنای اصطلاحی نهی چی هست طلب الكف عن الفعل على جهه الاستعلاء بصيغه الداله عليه خوب دقت کنید معنای اصطلاحی نهی یعنی طلب کردن دست نگه داشتن از کاری بر جهت استعلا نه اینه که شما طلب بشید که از این کار چکار کن دست بکش امر در تعریفش اومد طلب انجام کار بود نه طلب دست کشیدن از کاره طلب چه هست؟ به شکل استعلا یعنی اونی که داره نه میکنه باید فراتر باشه چه باشه؟ چون اگر کوچکتری از بزرگتری بگه این کارو نکن بهش میگن دعا اگر ما به پروردگار میگیم ربنا لا تو آخذنا پروردگار ما رو نگیر این دیگه بهش نمیگن نه بهش میگن چی میگن؟ بهش میگن دعا چون ما از پروردگار کوچکتریم پس میگه زمانی بهش میگن نه که از شما طلب دست کشیدن کاری رو بکنه ولی به شکل استعلا یعنی اون دستور دهنده فراتر بزرگتر باشه نه؟ بله این تعریف نه هست که قبلا هم خوندیم با سیغه ای که دلالت بر نه می کند سیغه هاش مشخص هستن و من سیغ نهی لا تفعل ومنها نفی الحل و تعبیر بلفظ یدل به على النحی و خوب دقت داشته باشید آنچه که از سیغه های نحی هستند یکیش لا تفعل هست ها؟ لا نحی بیاد روی فعل مزاره دیگه نفی حل هست برای شما حلال نیست پس این دلالت بر میکنه یا اون کلماتی که با مادهشون میگن که این چیز بر شما چه هست حرام هست یا نهینا ان نفعل هاکذا نه شده ایم که این کار رو انجام بدیم با مادهش دلالت بر چی میکنه بر نه میکنه خب پس نهیو که خوندیم تعریفش چه هست سیغه هاشو میدونیم که کدوم سیغه ها دلالت بر نه میکنند لای نه نفی حل اون اون کلماتی که با, با ریشهشون با مادهشون دلالت بر چی نه میکنند اما نه چه چیزی رو ایجاب میکند صيغة النهي استعملت في عدة معان كالتحريم والكراهة والدعاء والتئيس والإرشاد وغيرها خوب دقت داشته باشید میگه سیغه نه برای معانی متعددی استعمال شده است مانند تحریم مکروه بودن دعا ربنا لا تؤاخذنا نهیه ولی دلالت بر چی میکنه اینجا ربنا لا تؤاخذنا بر دعا برای تئیس ناامید کردن برای ارشاد و راهنمایی و معانی دیگر میگه اختلاف المعانی التي يستعمل فيها النه اختلف العلماء في معناه الحقيقي اذا تجرد عن القرائن میگه به خاطر مختلف بودن معنی هایی که امر در اون معانی استفاده شده است به خاطر مختلف بودن اون معانی علما در مورد معنی حقیقیش اختلاف کردن زمانی که قرینه همراهش باشد که اینجا که نه وارد شده اینجا به چه معناست قرینه موجود نداشته باشه خب نه نه من زیاد نمون فقال قوم انه يدل على الكراهه گروهی گفتن که نه اینجا دلالت بر چی میکنه دلالت بر مکروه بودن اون منهی عنه میکنه ولا يدل على غيره الا بقرینه و دلالت بر معنای دیگر نمی کند مگر با قرینه پس گروهی گفتن دلالت بر کراهت می کند و دلالت بر معنای دیگر نمی کند مگر زمان که قرینه باشه و قال آخرون انه مشترک بین الكراهت و التحریم گروهی دیگه گفتند که نه نه معنیش معنای حقیقیش مشترک است بین مکروه بودن و حرام بودن مشترک هست بین مکروه بودن و چه؟ حرام بودن والقرینه هي التي تصرفه الى واحد منهما یا تصرفه الى واحد منهما و اون چیزی که در این صورت نهی روی کراحت یا روی تحریم میبره قرینه هست پس گروه دوم میگند که مشترک بین کراهت و تحریم هست و اون قرینه هست که مشخص میکند که آیا دلالت بر کراهت میکند یا دلالت بر حرام بودن وقال الجمهور أما جمهور چیز دیگه میگند إن موجب النهي هو التحريم ولا يستعمل في غيره إلا على سبيل المجاز جمهور أصوليون علما میگند که نه تحریم رو میرسوند جایی که نه اومد و قرینه هم نبود دلالت بر این میکند که اون منهیان حرامه اون منهیان چیه؟ اونی که ازش نه شده حرامه و جمهور میگند که نه در بغیر از تحریم استعمال نمیشه مگر بر سبیل مجاز مگر بر سبیل چی؟ مجاز والقرینة هی التي تدل على اراده المجاز اما لو تجرد عن القرائن فيفهم منه التحریم لاغه اون قرینه هست که دلالت بر اراده مجاز بودن نهی میکنه اما زمانی که قرینه ای نبود پس از نهی حرام بودن فهمیده میشه یعنی دلالت بر چی میکند حرام بودن میکنه پس جمهور میگن که نه چی رو میرساند حرام بودن و قول الجمهور هو الراجح و قول جمهور چیه راجح پس زمانی که نه قرینه نداشته باشد دلالت بر حرام بودن میکند 143 هل یقتضی نه الفور و تکرار آیا نه اقتضای فوری بودن رو میکنه آیا نه دلالت بر تکرار منهی انهو میکنه خوب دقت داشته باشید میگه ذهب البعض الى ان النهي لا يدل بصيغته على الفور والتكرار وانما يجيء ذلك من امر خارج عن الصيغه بالقرينه خوب دقت داشته باشید گروهی میگویند که نهی دلالت با صیغش دلالت بر فور بودن و تکرار نمی کند بلکه فوری بودن و تکرارش از امری خارجی از قرینه فهمیده میشند از چه چیزی؟ وذهب البعض إلى أن النهي في أصله يفيد الفور والتكرار گروه دیگر گفتن نه نه در اصلش فوری بودن و تکرار رو میرسونه یعنی جایی که نه اومد باید اون منهیان فورا انجام بگیره و همیشگی و تکرار و دیگه تکرار پس وذهب البعض الى ان النهي في اصله يفيد الفور والتكرار تكرار الكف واستدامته في جميع الأزمنة كما يقتزي ترك الفعل فورا أي في الحال لأن الفعل إنما نهى الشارع عنه لمفسدته ولا يمكن درء المفسدة إلا بالامتناع عنه حالا ودائما وهذا ما نرجحه لقد داشت باشید گروه دوم كي گفتیم كي میگویند نهی در اصلش دلالت یا فوری بودن و تکرار رو میرسوند منظور از تکرار یعنی همیشه از اون کار دست کشیده بشه آه؟ منظور از فوری بودن یعنی نه که اومد دیگه همونجا در حال بعد اون چیز ازش دست کشیده بشه از اون کار نه زیرا شارع زمانی که میاد از یک کاری نه میکنه به خاطر فسادشه آه؟ و ممکن نیست که اون مفسده رو ما دفع بکنیم مگر اینکه فورا از اون کار دست بکشیم و همیشه فورا و چی؟ و دکتر رحمت الله علیه میگه همین قول دومی قول راجه در رابطه با, با نهی پس در امر قول راجه این بود که فوری بودن رو نمیرسونه تکرار رو هم نمیرسونه این قول راجه بود ولی در نهی نه برعکسش فوری بود چون نه فرق میکنه زمانی که میگن مثلا دزدی نکن باید فورا دیگه دست بکشه نه و برای همیشه باید چیکار بکنه چون اونجا بحث دفع مفسده هست ولی در امر داستان فرق میکنه خب چار فقط منطقه از بحث دیگه تمام بو بحث عامه یتیم بعدن 144 هل یقتضی نه فساد المنهیان یک بحث خیلی مهمیه این در اصول فقه برای یک طلبه خیلی ضروریه میگه آیا نهی اقتضای اینو میکنه که اون منهیان فاسده باطله اگر کسی اومد اون منهیان اون چیزی که ازش نه شده انجامش داد آیا اون چیز فاسده اینو توضیح میده میگه اختلف العلماء فی هذه المساله و نحن نوجز اقوالهم فی ما یلی علما در این مسئله اختلاف دارند و ما اقوالشونو به شکل مختصر اشاره میکنیم اولا اذا انصب النهي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي كما لو ورد النهي عن بيع الجنين في بطن أمه أو بيع المعدوم أو عن الصلاة بلا وضوء فإن النهي في هذه الحالة يقتزي فساد المنهي عنه وبطلانه واعتباره كأن لم يكن فهو والمعدوم سواء ولا يترتب عليه الأثر المقرر له شرعا دقت داشته باشید خب یک زمانی که نهی بر بگرده به حقیقت اون فعل ها نه به چیزی برمیگرده که به حقیقت اون فعل متوجه حقیقت اون فعل باشه متوجه کیان شرعی و هویت اون فعل باشه مانند نهی که وارد شده است از معامله جنین در شکم مادرش یا مانند نهی که وارد شده است از معامله چیز معدوم چیزی که وجود یا نهی که اومده است در رابطه با نماز بدون وضوع میگه نه در این حالت اقتضای اینو میکنه که اون چیزی که ازش نه شده فاسده باطله اعتبار ندارد که علم یکن هست گویا که اصلا انجام میگه این حالت اول با اصلا انجام ندادن یکی هست با هم چی برابر هستند و بر این هیچ اثر شرعی مقرر نمیشه اگر کسی اومد نماز بدون وضوعی خواند اصلا گویا که نماز نخوانده است هیچ گونه آثار شرعی برش مترتب نمی شود پس نوع اول اونی هست که نهی در حقیقت فعله آه؟ در درون فعل هست به ذات فعل برمیگرده به چیش؟ اما ثانیا خوب دقت کنید إذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيء وإنما إلى أمر مقارن أو مجاور له ولكنه غير لازم للفعل كالنهي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة فإن أثر النهي هنا هو كراهة الفعل لا فساده لا فساده وبطلانه لا فساده وبطلانه بله حالت دوم این هست که نه متوجه ذات شی نیست نه به ذات شی بر نمیگرده بلکه به یک امر مقارن یک امری که مقارن با اون منهی انه آه؟ یا مجاور با اون هست اما اون امری که مقارن و مجاور هست برای اون فعل لازمی نیست مانند نه از معامله کردن وقت اذان برای نماز جمعه میگه اینجا اثر نه مکروه بودن اون فعله اگر کسی اومد کاری رو انجام داد معامله انجام داد وقت اذان جمعه چون اینجا این نه در واقع به خود معامله بر نمیگردد بلکه بخواد به این برمیگردد که در این وقت داره معامله رو انجام میده پس به ذات فعل بر نمیگرده به ذات معامله بر نمیگرده بلکه به معامله که در این وقت انجام میگیره در این حالت میگه اون فعل مکروه هست فاسد و باطل نیست به این معنا که به معنا ان الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعا مع لحوق الكراهة به لنحي شارعا به این معنا که فعل اون آثاری که شرعا براش مقررن براش مترتب میشن منتها چون شارع ازش نه کرده مکروه است و هو قول جمهور همین هست قول جمهور فقها ثالثا سومین و آخرین اذا كان النحي في حقيقته يلاقي بعض اوصاف الفعل اللازمة له اي بعض شروط وجوده ولا يتجه الى ذات الفعل كما في النهي عن البيع بثمن آجل بثمن آجل مع جهالة الأجل وكالصوم في يوم عيد فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل وبطلانه والحنفية يفصلون فيقولون بفساد وبطلان الفعل إن كان من العبادات وبالفساد لا البطلان إن كان من المعاملات والفاسد عندهم تترتب عليه بعض الآثار بعكس الباطل إذا لم يترتب إذ لا يترتب عليه أثر ما سومی اونی هست که نحی در حقیقتش به ذات اون فعل بر نمیگرده یعنی اون نه متوجه بعضی از اوصاف فعل هست که اون اوصاف برای اون فعل لازمند از اوصاف لازمی فعلند یعنی به شروط وجود اون فعل برمیگردند به چیش؟ و به ذات فعل بر نمیگردند مانند نه از معامله کردن با سمن مدتدار و مجهول بودن و مدت شما یه چیزی رو وامی میفروشی به شکل وامی و اون مدتی رو که باید پول تحویل بگیری مشخص نمیشه مدت تحویل گرفتن پول عجلش مشخص نیست یا مانند روزه گرفتن در روز عید میگه جمهور میگویند که این فعل فاسد هست این فعل باطل هست ولی احناف تفصیل قائلند احناف میگویند اگر از عبادات بود اون عبادت باطل و فاسد هست ولی اگر از معاملات بود فاسد هست اما باطل نیست یعنی احناف معتقدند در غیر از عبادت در معاملات این اصطلاحات اینجوری تقسیم بندی کردند که در معاملات فاسد با باطل فرق می کند باطل اونی هست که انجام نگرفته ولی فاسد اونی هست که بعضی از آثار برش مترتبند که بعدا اگر اصلاح شد که شد نشد متوقفش کردن در واقع خوب پس اگر نهی به ذات فعل بر نگردد به اوصافی بر بگردد لازمی برای اون فعل جمهور میگند که فاسد و باطل است فرقی نمیکنه چه عبادات باشه چه معاملات ولی احناف میگن نه اگر از عبادات باشه که اون باطله منتها اگر از معاملات باشه باطل نیست و فاسده مثلا روزه گرفتن جز عباداته روزه گرفتن روز عید میگن باطله یا فاسد فرقی نمیکنه در عبادات چی گفتن فاسد چی باطل یک معنی رو داره ولی در معاملات نه در معاملات اگر گفتند فاسد چیزی دیگه منظور هست و اگر گفتن باطل گفتن باطل این اصلا انجام نگرفته ولی اگر گفتن فاسد یعنی بعضی از اون آثار روش اومده است بله البته خیرند بهترین ترجیح مده این که در این روزگاران که مثلا خیلی سطحی بوده مردم زود سر انسان چی یته